السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه Onun hayatını dinliyorduk. Hikay hikayelerini dinliyorduk. Onlardan ibret almak için kendimizi düzeltmeye çalışmamız için dinimizi öğrenmek için şu örnekler hayatını örneklerin hayatını görünce kendini, kendimizi nerede olduğumuzu daha fazla bilebiliriz geçen sohbetimizde en son hikayeyi duyduk. Enes İbn Malik radıyallahu anh dediğini duyduk. Enes İbn Malik radıyallahu anh diyor bir günde Emirül Müminini Umar İbnül Hattab'ı gördüm. Çarşıdan milletten ayrıldı. Tek başında bir bahçeye girdi. Şaşırdı ondan. Yani millet bir şeyde meşgul olursa, bir şey yaşıyorsa, birdenbire birisi değişik bir hareket yaparsa millet milletin gözünü çeker. Gitti yaklaştı ona takip etti bakıyor ne diyecek, ne yapacak, ne olacak orada şu bahçenin içinde. Baktı sesini duydum kendi kendine konuşuyor ama yüksek sesle. Diyor bakın bakın ya emiral müminin la tetteqiyenne Allah'a ev le yuazzibenneke Allah diyor yazıklar olsun ey emir el müminin. Ya Allah'tan korkacaksın ya da Allah kıyamet gününde sana azabı verecek. Emir el müminin demedi eve dönünceye kadar otururum tefekkür ederim. Hatalarımı, günahlarımı hatırlarım, tevbe ederim. Hayır, şimdi kalbimde bir şey hissediyorum. Aynı anda kendimi düzeltmeye çalışırım milletle beraber otururken fikrim meşgul. Yani kendime vakit bulamayacağım. Kendime fikrim boş olmayacak düşüneyim iyice. Hemen milletten ayrıldı. Tek başında bir bahçede oturdu. Bu kelimeleri söylemek için. Tabi bu şeyleri biz duyunca çok belki komik görüyoruz. Belki mantıksız görüyoruz. Düşünün birisi işinden ayrılıyor böyle 5 dakika kendine iki kelime söyleyecek dönecek. Yok bunlar bunları duyuyoruz ama kalbi Allah'a dönüyor, tevbe ediyor. İnsan ne kadar tevbe etmesini tekrarlarsa o kadar imanı yükselir. Çünkü her zaman tevbe edince kalbini temizliyor. Bu kalp tertemiz oluyor. Ne zaman ölüm meleği gelirse bembeyaz bir kalpli insan alıyor. Bu şekilde iman en yüksek seviyede oluyor. İnsan kalbi temiz olduğu zaman ibadetleri sever, ibadetlerini yapabilir. Günahlardan tiksinir. Otomatik uzaklaşır. Yani çok mücadele yok nefsine uzaklaşmak için. Ama insan imanı zayıf olduğu zaman her günah onu çeker. Uzaklaşmak istiyor ama nefsiyle büyük mücadele oluyor. Bazen kazanır, günahı bırakır, bazen günaha düşer, sonra pişman olur. Ama nefsine bir fırsat bırakmadığın zaman artık umidini keser bu nefis. Bazı alimler insanın nefsini bir ata benzetiyorlar. Diyorlar şu atı bırakırsan, eğitimini vermezsen, devamlı serbest istediği gibi yaşıyorsa ne zaman ona binersen senin istediklerini yapmaz. Hız yapacaksın bakarsın tembelliği var. Sağa döndüreceksin, döndüreceksin istemiyor. Yani tam istediğin gibi yaşamaz. Hareket etmez. Ama her gün eğitimini veriyorsan bu bir makine gibi oluyor. Ne zaman düğmeyi bastın hemen çalışıyor. At böyle olur. Nefis at gibi. Onu bir hayata alıştırırsan alışacak. En basit örneği getiririm. İçki bazı insanlara büyük imtihan, büyük bir fitne. Ama elhamdülillah biz hiç aklımıza gelmez. Bir tek aklımıza gelmez demeyeceğim. Tiksiniriz ondan. Birisi içkici yanımıza gelirse insan midesi bulanıyor. Peki yani hem haramdan uzaklaşıyorum, sevap kazanıyorum, günah işlemiyorum hem de mutluyum. Zorluk görmüyorum bunun da. Bütün günahlar aynı. İçkiden Allah bizi korudu bunu hissediyoruz. Ama başka günaha yakınsak nefsimiz onu ister. İnsan nefsine devamlı eğitimi verecek, geciktirmeyecek. Çünkü bu nefis imanı inerse, insanın imanı düşüyorsa Şimdi mücadelede ben güçlüyüm. Hemen kazanırım, hemen şeytanları kovalayabilirim. Çünkü imanım yüksek. Ama bıraktım, saldım, iman azaldı. Şeytanın gücü değişmedi. Önce ben onun üstündeydim. Şimdi ondan daha zayıf oldum. Yenilirim. Şeytana fırsat bırakmamam lazım. Umar bin Hattab Peygamber Efendimizin talebesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem talebesi bunu iyi biliyordu. Onun için dediğim gibi beklemiyor tövbe etmeye. Beklemiyor nefsini ıslah etmeye. Hemen her şeyi bıraktı. Bir bahçeye girdi. Kendi kendine diyor. Ey Ömer. Ya Allah'tan kork korkacaksın ya da Allah kıyamet gününde seni cehenneme atacak. Onun azabını göreceksin. Bir kere yaşlı bir kadın gördüm. Belki bu hikayelerden bıktınız öyle tahmin ederim. Çünkü hepsi birbirine benzer. Ama bir insan hayatı böyle geçiyorsa onu düşünürsek yani birisi filmci olur. Bir kere birisini yardım eder milletin önünde millet derler maşallah bilmem ne. Ama Ömer bin Hattab o onun hayatı. Onu yaşıyordu. Her zaman bir sağa bakıyor bir Müslüman yardım istiyorsa yardım eder. Sola bakıyor birisi zayıf, birisi e, dertli, birisi hepsinin hepsinin şansı vardır Ömer bin Hattab'tan. Herkesin bir nasibi vardır Ömer bin Hattab'tan. Şu kadın ağır bir yük taşıyor yürüyemiyor, yürüyemiyor yaşlı. Geldi hemen yükü taşıdı sırtına onunla beraber yürüdü. Hatta istediği gibi hızlı yürüyemez. Yaşlı kadın yavaş yavaş. O da yavaş yavaş yürür. Nereye bilmiyor. Kadın diyor buradan dönüyor. Buradan dönüyor gidiyor. Kadın yerine kadar onu götürecek. Kadını yerine kadar götürecek. Yardım ediyor. En komik şey bana geliyor. Şu insanlar o kadar şımarık oluyorlar. Yani ne kadar Ömer bin Hattab onlara verirse daha fazlasını istiyorlar. İslam'dan ne kadar adalet görürlerse, ne kadar mutluluk görürse daha fazla istiyorlar. Her hikayede duyuyoruz. Diyorlar keşke sen Ömer bin Hattab olsaydın. Keşke Ömer bin Hattab senin gibi olsaydı. Vallahi sen Ömer bin Hattab olman lazım. Ömer bin Hattab iyi değil. Bu kadın da böyle dedi ona. Keşke sen Ömer bin Hattab'ın yerinde olsaydın emirül müminin. O kadar terbiyeli, o kadar ahlaklı, o kadar iyi birisi. O emir müminin olması lazım. Ömer bin Hattab ona dedi hayır konuş, hayırlı bir şey söyle. Ömer bin Hattab'ın yanına gitseydin beni orada görürdün. Yani sanki Ömer bin Hattab'ın adamlarından, sanki Ömer bin Hattab onu gönderdi yardım etmeye. Ne kadar şaşırıyorsun dediğim gibi Ömer bin Hattab'ın hayatından, yardım etmesinden Emir-i müminin olduğu zamanda mesuliyeti ne kadar taşıyordular? Sorumluluğu ne kadar taşıyordular? Onun torunu Umar bin Abdülaziz el-Tabi'i celil ona beşinci halife diyorlar. İkinci adaletli emir. Birincisi dünya onu tanıdı. Birinci olan Umar bin Hattab, ikinci Umar bin Abdülaziz. Onun eşi ne diyordu? Ey Medine'nin günleri ne kadar güzel. Çünkü o halife olduğu zaman taşındı başkente. O zaman başkent gibi Şam. Oraya taşındı. Medine'de yaşıyordu. O seçildiği zaman emir müminin olacak, halif, Müslümanların halifesi olacak. Şam'a gitti. Peki onun eşi neden, neden diyor ey Medine'nin günleri ne kadar güzel. Çünkü Medine'de doyuyordular. Şimdi doymuyorlar halife olduktan sonra artık eşiyle çocuklarıyla devamlı yiyecekleri doyurucu değil. Doymuyorlar. Peki neden doymuyorlar? İslam devleti o kadar mı fakirdi? Hayır Allah'tan korkuyordu. Diyor ben çalışmadan nasıl Müslümanların hakkından yiyeceğim? Beytmelil Müslümin, Müslümanların veznesinden nasıl yiyeceğim? Bütün yaptığı iş onu iş görmüyor. Hem de onun işi her işten daha kıymetlidir. Ne çalışırsa insan o kadar şerefli, o kadar kıymetli bir iş yapamaz. Ömer bin Abdülaziz gibi Müslümanların halifesi bütün dertlerini takip ediyor. Onun için tam ihtiyaca göre yani ölmeyeyim sadece bunu yiyor. Bu kadar. Çalışmak istedi. Millet dediler hayır çalışırsan bizi unutacaksın. Meşgul olacaksın. Sen Betmel Müslüminden ihtiyacını al. İhtiyacını al dünyanın parasını düşündü. Hayır. ihtiyaç ölmeyin. Öyle yaşıyordular. Umar bin Hattab da aynı yaşıyordum. Ondan şaşırırsam diyorum normal. Ama milletten daha fazla şaşırıyorum. Herkes diyor keşke sen Umar bin Hattab olsaydın. Tabi neden Umar bin Hattab'ı bilmiyorlar? Tanımıyorlar. Çünkü bizim zamanımız gibi medya yoktu. Her yerde resmi görünsün. Konuşurken, vaz ederken yoktu. Yakın insanlar onu tanıyorlar. Ama onun ülkesi çok büyük bir ülkeydi. Yani şimdiki ülkelerden belki 10, 15, 20, ülke gibi. Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Türkiye'ye kadar İran'ı aldı, Irak, Doğu'ya git, Mısır'a her tarafı Afrika'nın yarısı hepsi Ömer bin Hattab'ın ülkesi. Bütün bu ülkeye bu kadar insanlara hakim olan insan yollara çıkıyor. Yaşlı kadını görünce onun eşyalarını taşıyor, yardım ediyor. Allahu Azze ve Celle diyor تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين Dünyada yükselmek istemeyen insanlar, fesadı istemeyen insanlara Allah Azze ve Celle cenneti verir. Vel akibetu lil muttakin. Takvalı olanlara iyi sonuç gelecek. Allah Azze ve Celle böyle diyor. Ömer İbnül Hattab dünyada yükselmek istemiyordu. Fesadı istemiyordu. Radıyallahu anhu arda. Evet Ömer İbnül Khattab, o kadar duyu duyuyoruz. Yumuşak, kalplidir, merhametlidir. Onu sırtına taşıyor, çöle gidiyor. Bir yaşlı kadın çocuklarını yedirmek için ufak çocuklarını kendisi yemeği pişiriyor, hamuru yapıyor. Bir rahip için ağlıyor. Düşünüyor onu diyorlar. Zaten kafir neden ağlıyorsun dedi. E kafir olduğu için ağlıyorum. Dünyada o kadar ibadet ediyor. Ahirette bir sevap bulamaz bu halde ölürse. Müslüman olmazsa. Cehenneme girer. Ondan acıyor ağlıyor. Müslümanların aralarında zilletliydi. Müslümanların uşağıydı. Ama aynı anda kafirlerin karşısında kahramandı. Faris en güçlü memleket o zamanda. Rum en güçlü memleket o zamanda. Başındaki insanlar soruyorlar. Ömer kim? Nasıl yaşıyor? Kimisi adamlarını gönderdi onları anlamak için. Nasıl bu adamın ordusu ne zaman savaşa başlarsa kazanıyor. Dünya o kadar hızlı fethediliyor. Peki Müslümanlar neden Allah onlara emretti dünyayı fethetsinler diye? Bir tek güçlü olması için? Hayır. Adaleti her yerde yayması için. Milleti kurtarmak için. Millet insanlara ibadet ediyorlar. Taşlara ibadet ediyorlar. Ağaçlara ibadet ediyorlar. Onları kurtarıyorlar bundan Allah'a ibadet etmeye. Onun için Allah'ın rahmetinden millet o kadar kötü hayat yaşıyor. Allah onları kötü hayattan kurtarmak istedi. Müslümanlara dedi öğretin. Öğrenmek istemiyorsa, düzelmek istemiyorlarsa kılıçla onları düzelteceksiniz. Çünkü kılıçla düzelmezse bunlar çocukları, torunları aynı yolda gidecekler. Kötü hayat, kederli hayat, intihar, cehennem. Allah onları kurtarmak için. Bunlar düzelmeyecekse zorla düzeltiriz. Ondan sonra güzel bir hayat yaşarlar. Herkes onlardan sonra mutlu yaşayabilir. Allah'ın emridir. Biz bunu karışamayız. Ama Umar bin Khattab bu oldu. Çünkü Allah'ın istediği gibi yaşadı. Allah ona yardım etti. Ömer bin Hattab mecusilerin ateşini söndürdü. Ne demek mecusilerin ateşi söndürdü? Şu büyük ülke onun akidesi, inancı ateşe ibadet ediyordular. Ömer bin Hattab zamanında tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ilk ordu gönderildi Faris'e ve Rumlara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti daha ordular varmadılar. Ebu Bekir zamanında savaş devam ediyordu. Ebu Bekir vefat etti. Ömer bin Hattab zamanında savaş devam ediyor. Ömer bin Hattab zamanında o ülkeler fethedildi. Ondan şimdiye kadar Faris en büyük kini Ebu Bekir'e ve Ömer bin Hattab radıyallahu anhuma. En büyük laf onlara atılıyor devamlı. Kureyş putları diyorlar onların hakkında. şeyler böyle diyorlar. Çünkü bunlar mecusilerin sultanlığı yıktılar. İslam'ı orada yaydılar. Ondan sevmiyorlar onları. Umar bin Hattab bu dünyada yükselmek istemediği için bir günde minbere çıktı. Müslümanlara dedi. Hepsini topladıktan sonra dedi. Teyzelerimin koyunlarına bakıyordum. Çobandım. Ne kadar mutlu oluyordun bana hurma verince o günde hurmayı yiyebilirsin. Hurma verilmediği zaman ona kuru üzüm veriyorlar. Hoşuna gitmiyor. O günü böyle geçiriyordu. Bunu duyduk geçen derslerde. Ama yine hatırlayalım. Çünkü çok önemli bir şey. Bunu yaşarsak hayatımız komple düzelir. Umar bin Hattab kendine bir şey istiyordu sadece. Yiyeceklerden mi acaba? Neden? Ne istiyordu? O şey Allah'ın rızasını istiyordu. Onun için her şeyde fedakarlık yapıyordu. Bir tek Allah ondan razı olsun diye. Bir kere baktı. Yani Allah Azze ve Celle evlenmeyi o kadar kolay kıldı. O kadar kolay yaptı Müslümanlara. İnsan evlenmek şartları duyunca şaşırır. Bu Allah'tan bir nimettir. Yani bir kadın örtülüyken ona bakman günah senin helalin olur. Nasıl? Kadın razı olursa babası da adam da iki şahit varsa bir de bir mehir ortada varsa. Bunlar hepsi birkaç dakikada biter. Bu kadın senin eşin olur. Allah Azze ve Celle insanların şerefi, kerameti bu şekilde koruyor. Ama insanlar zorlaştırınca olanlar helal de varmayınca haram çok kolay olunca kaybolurlar. Herkes haram elinin altında ama helala gidecek. Yok bu kadar mehir lazım bir ev satın almadan biz kızı vermeyiz şunu bunu bilmem ne. Ee, ben 40-45 yaşında mı evleneceğim? Şeytan yaklaşır. Said İbnül Museyyib tabiinlerin bir alimiydi. Şu büyük alimlerden öğrenelim. Hayatımızı, dinimizi öğrenelim. Bir günde baktı sabahtan akşama kadar Onların talebelerinden biri hem de çok iyi, çok mükemmel birisi sabahtan akşama kadar gelmedi. Bir baktı akşam namazında ya da yatsı namazında. Öbür talebelerine sordu falan kişi nerede neden gelmedi? Dediler eşi vefat etti. Meşhur oldu bugün. Çattı cenazesi bilmem ne falan filan. Hepsini duydu. Tamam dedi. Namazdan sonra çıkarken iki kişi aldı yanına evine gitti. Kızına dedi gel kızım falan kişi onu sana koca olarak kabul ediyor musun? Ben adamı seviyorum seçtim sana. Kızı dedi baba kimseyi sen razı olursan ben razı olurum. Ben nasıl adamları seçeceğim? Görmüyorum onlarla yaşamıyorum. Sen onları bilirsin. Dedi o zaman kalk benimle gel. Aldı. Gitti şu adamın kapısını çaldı. Adam dedi kim o? Dedi Said adamın diliyle rivayet diyor. Hayır Said aklıma geldi ama benim hocam aklıma geldi çünkü ilk defa benim evime geliyor. Said duydu. Bu kim? Kapıyı açtı, hocasını gördü. Hocası dedi, oğlum benim kızımı kabul eder misin? Mehir karşılığı çok cüzi bir şey çünkü şey, mehir şart İslam'da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, iltemesu lev hatemen min hadid. Hiçbir şeyin yoksa mehrin demirden bir yüzük olsun. Yani bir liralık mehir. Onu satın al bir yerden, tezgahtan al, mehir olarak ver. Çok basit bir mehir. Hiç kimse cebimde yok diyemem, diyemez bu para. Yani bir örnek söyleyeyim, 5 lira. Adam dedi yani ondan daha iyi bulabilir miyim hocam? Hemen kızını aldı gir kızım dedi. Adam şok oldu dedi hoca ne yapıyorsun? Dedi vallahi istemedim senin eşin vefat ettikten sonra bir gece eşsiz yatmanı kabul etmedim. Hem de eşini unutacaksın. Bu gelin geliyor, gülecek, oynayacak. Senin derdini unutturursun. Nasıl düşünüyordular? Nasıl düşünüyordular? Bir gece eşsiz yatmanı istemedim. Bir insan böyle yaşarsa hiç haramı düşünür mü? Eğer kalbi temizse, kalbi pis olursa yüz kadın ona versen yine yüz yüz birinci arar. Onu ister. Ama bir Müslüman dürüst olursa bir gece eşsiz kalmanı istemiyorum. Benimle bir hikaye oldu. Bir adam uzak doğudan, uzak ülkeden bir kere Arabistan'da benimle görüştü. O zaman da benim yaşım ya 20 ya 21 hatırladığım gibi. Oturuyorduk, konuşuyorduk. Bana dedi kaç çocuğun var? Bir güldüm 21 yaşında. <laughs> Evlenmemiştim daha. Dedim ben evli değilim. Oturanlar hepsi onun memleketinden. Adamı tanıyorlar. Üç eşi vardır. Bana dedi evli değil misin? Dedim hayır şaşırdı. Dedi sen nasıl yatıyorsun? Bu normal değil bir şey. Biz normal <laughs> olmayan hayatı yaşıyoruz. Ama alıştık. Dedi nasıl yatıyorsun? Ben de şaka olarak bir uzandım dedim böyle yatıyorum. Herkes güldü böyle geçirdik. Ama adam diyor nasıl yatıyorsun? Yani nasıl hayatın normali geçiriyorsun? Bu fıtratlı bir şey insan bir eş istiyor. Ömer bin Hattab zamanında baktı mehirler yükselmeye başladı. Fitne kapısı açılıyor. Yarın evlenmek zor olacak. Onun çaresini istiyor. Düşündü düşündü dedi bir kanun çıkarırım mehrinin sınırını koyarım. Sınırlı olunca hiç kimse yükseltemez daha fazla evlenmek kolay kalır. Milleti da, camiye davet ettiler. Millet toplandı. Emir Emirül Müminin bir konuşma konuşması var. Çıktı. Bu derdi millete anlattı. Ondan sonra dedi mehrinin sınırı bu kadar. Daha fazla mehir yoktur. Emiril Müminin konuşuyor. Bir kadın kim olduğunu hiç kimse bilmez. Perdenin arkasından ona cevap verdi. Kur'an'dan bir ayet okudu bu kadar. Dedi وَلَوْ آتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا Allah diyor birisine mehir olarak bir kıntar kadar kıntar neymiş yani e, devenin yükü ondan bir şey almayın. Ama hatta bir baktı doğru bu Kur'an'da Peki o kadar verirseniz Allah diyor. Demek ki verilir. Nasıl? Nasıl? Allah diyor verilir ben verilmez diyorum. Şimdi Ömer İbnül Hattab'ın ahlakına bakalım. Dinine, imanına, tavazuuna ne dedi? Dedi bir kadın doğru söyledi. Ömer İbnül Hattab Emirül Müminin yanlış söylüyor. Demedi ben Emirül Müminin sözünü tamamladı ama içinde dedi yarın deriz bir toplantı yaptık, baktık, düşündük bilmem ne yavaş yavaş değiştiririz sonra normale döndürürüz. Ben söyledim sözümden dönmem demedi. Hatta herkesin önünde demedi falan kadın demedi bu bilen kadın kimdir? Dedi bir kadın meçhul birisi. Yani bir ne diyorlar yüksek bir makamlı değildir. Dedi asabet imra'a ve ahta'a Umar. Bir kadın doğru söyledi. Umar ibn Hattab hata yaptı. Ondan sonra minberden indi. O kadar hatadan dönmek kolaydır Umar ibn Hattab'a. Neden? Çünkü milletin rızasını istemiyor. Bu dünyada yükselmeyi düşünmüyor. Milletin gözünde falan kişiyim. Ben Emir emirül müminim. Allah'ın rızasını istiyor. İlmi öyleydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talabesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gururu, yükselmeyi böyle hiç öğretmedi sahabelere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehl-i suffeyle oturuyordu. Ehl-i suffe kim? Medine'de en fakir insanlar evleri bile yoktu. Caminin arkasında geliyordular. Bir yer suffe onlara diyorlar. Orada oturuyordular, yiyorlar iç, içiyorlar. Herkes bir sadakası varsa biliyor. Fakirler burada toplanıyor. Onlara veriyor. Bizim hayatımızda öyle bir köşe varsa insan yaklaşabilir mi onlara? Hemen şeytan ona hissettirir. Sen onların aralarına girersen millet seni onlar gibi sanacaklar. Bu en kolayı yani. E sansınlar. Resulullah sellem onlarla oturuyor. Allah Azze ve Celle diyor وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ Bilgadati vel aşiyyi yuriduna vejha. Allah Resulü Aleyhisselam'a emrediyor. Zenginlere gitme, bilmem kimlere gitme falan. Allah'a dua edenler, Allah'ın yolunu isteyenler onlarla beraber ol, sabret. Onlar fakirse, bilmem ne mahrumsa, kabilesi yoksa, milletin gözünde, milletin gözünde alçaksa ama Allah'ın yanında yüksek insanlar. Çünkü kalpleri Allah'a bağlı. Allah'tan istiyorlar. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir emir verdikten sonra Umar bin Hattab bu emirden ayrılacak mı? Ayrılmaz. Radıyallahu anh. Radıyallahu anhu ve arda. Bir kere Umar bin Zübeyir, Urvet bin Zübeyir bir sahabiydi. Umar bin Hattab'ı gördü. Milletin aralarında yürüyor omuzunda bir testi vardır taşıyor gidiyor. emir müminin bunu taşıyor. Normal Müslümanlar bunu taşımıyorlar. Hizmetçilerini gönderirler, uşaklarını gönderirler, kölelerini gönderirler. Ya adamın kölesi yoksa belki komşusuna diyor, senin köleni gönder böyle böyle bize getirsin. Yani köle bir mal gibi hizmetçi mecbur çalışacak. Normal insanlar bunu kötü haklarında görüyorlar. Umar bin Hattab onu taşıyor yürüyor. Bir durdu Urva bin Zübeyir baktı. Ne bu yani? Yani emir müminin millet böyle gözünde düşerse, milletin gözünde düşerse e onun sözü geçerli olmayacak. Millet derler ne bu? Dedim ma tasna'u bi nefsike ya emir müminin. Kendine ne yapıyorsun ya emir müminin? Neden böyle kendine, kendini milletin gözünde düşürüyorsun? Yani beğenmedi. Ömer bin Hattab ne dedi? Ya Urva, ey Urva. Dekhala fi nefsi şey'un lemma istakbaltu lufuda fe aradtu en urabbiha. Başka ülkelerden, büyük ülkelerden, güçlü ülkelerden gelen büyük adamlar gelince bana hepsi önümde oturuyorlar, korkuyorlar. Dillerinin kelimelerini ölçüyorlar. Ömer bin Hattab kızmasın sonra bir ordu bize gönderir, bizi mahveder. Böyle oturuyorlar zelil şeklinde benimle otururken benim nefsim böyle büyüdü. Gururlandım. Böyle bir şey oldum. Dedim nefsimi bir terbiye edeyim. Sınırını anlatayım. Sen de bir Müslümansın, bir insansın, Allah'ın kulusun. Kalk bu suyu taşı, milletin aralarında yürü, onlar gibisin. Nefsine devamlı eğitim, terbiye sınırını bildiriyor. Çok uzattık bu konuda. Çok konuştuk. Bu üçüncü sohbetimiz. Ama vallahi o bizim örneğimiz olursa amel etsek o amel ettiği gibi yüz sohbetimiz böyle geçirirsek yine biz kazançlıyız. Yüz saat kaybedersek bu konuda biz kazançlıyız. Çünkü bu hayatı yaşarsak onun hayatı gibi Allah'ın izniyle Allah bizim günahlarımızı affeder, hayatımızı düzeltirir. Ama onu masal olarak dinlersek, hoşumuza giderse, en çok ezberleriz, oturduğumuz yerlerde anlatırsak o zaman da bir fayda kazanmayız. Allah Azze ve Celle bize emrediyor, duyduklarımızda amel edelim. Allah diyor وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا Onlar vaaz ettiklerini tatbik etseydi, amel etseydi onlara daha hayırlı olurdu ve eşedde tesbite. Yani insan Müslümandır, iman eden ama her gün her anda kayabilir. Günahlara, küfüre. Vaz ettiklerini, duyduklarını tatbik etseydi Allah onu tesbit doğru yolda. Kaybetmez onu, kaydırmaz Allah Azze ve Celle. Allah Kur'an-ı Kerim'de bize böyle haber verir. Biz de en iyi insanların hayatını duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emir verdi onları takip etmeye Ebu Bekir ve Umar'a onlar gibi yaşarsak, onlar bizim örneğimiz olursa, nefislerimize bu eğitimi verirsek onlar şu terbiyeyi verdiği gibi inşallah hayatımız daha mutlu olur bu dünyada. Allah bizim yardımcımız olur bütün hayatımızda çünkü Allah diyor Allahu veliyyullezine amenu Allah iman edenlerin velisidir. İnna Allah yudafi'u anillezine amenu Allah iman edenlere Müdafaa ne demek? Savunuyor yani. Allah iman eden Allah istediği gibi yaşıyorsa Allah ona destek verir. Bu dünyamızda. Ondan sonra kabrinin hayatı ravdatun min riyadil cenne ve hufratun min hufarin nar. Cennetten bir bahçedir, bahçedir ya da cehennemden bir çukur. Ondan sonra kıyamet gününde kimisi mutlu Allah'ın gölgesinde yaşıyor, yani Allah yarattı gölgede. istediği gölgede. Kimisi biliyorsunuz kıyamet günün durumu. Ondan sonra cennet ve cehennem. O zaman ne kadar büyük fark var. Bir tek kalbimizi, hayatımızı düzeltirsek o kadar fark olacak. Bu bizim Ömer'imiz. Kalbinin hareketlerine, düşüneceklerine, nabızlarına kontrol ediyor. Çünkü bu kalp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında diyor Ela ve inne fil cesedile mudga Kalp insanın vücudunda bir et parçası vardır. İza saluhat bu düzgün olursa salahal cesedu kulluh bütün bu insan mükemmel olur. Ve izâ fesedet bozulursa insan bozulur. Fesedel cesedu kullu. Ondan sonra bu et parçası Resulullah Sellem bize haber veriyor hangisi? Ela vehiyel kalp. O kalptir. İnsan kalbi temizse ameli temiz olur. Şeytan bazı insanlara geliyor diyor en önemli kalp. Senin kalbin temiz amel etmene gerek kalmadı. Ona dersin kardeşim neden namaz kılıyorsun, kılmıyorsun? Diyor elhamdülillah kalbim temiz. Kardeşim neden bu günahı işliyorsun? Elhamdülillah kalbim temiz. Hayır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Bu kalp temizse bütün vücut temiz olacak. Bütün ameller düzelecek. Temizlik hissi temizlik değil. Ameller düzelir. Günahlardan insan uzaklaşır. Allah Kur'an-ı Kerim'de kaç defa ayetlerinde diyor ya innellezine amenu ve amilus salihat. Devamlı diyor iman edenler ve salih amel yapanlar. Çünkü iman amelsiz yoktur. Yoktur. Bu yani olmaz. Buluşmaz. Allah elhamdülillah. İmanlıyım elhamdülillah bilmem ne böyle söylüyoruz ama ibadetlerle alakamız yoksa o zaman imanımız yerinde değildir. Kendimizi kandırıyoruz çünkü Allah Azze ve Celle bunları ikisi beraber tuttu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu söylüyor. Kalp temizse insan kalbi, kalbi hidayetin üzerinde olursa bütün vücudu, bütün amelleri, bütün yaptıkları hidayetin yolunda olur. El-Ehnaf ibn Kays bir adam El-Ehnaf ibn Kays adı. Bir kabilenin reisi. Medine'ye geldi. Ömer bin Hattab'ı sordu. Onunla görüşmek istiyor. Çok büyük bir adam. Yani bir kelimede bir ordu yürütebilir. Ama ordusu Ömer bin Hattab'ın ordusu gibi değil. Kabilelik mantığı vardı. Adam ne derse yaparlar. Adam küfrederse bakarsın kabile olduğu gibi küfre gidiyor. Arkasında gidiyorlar. Kabilelik mantığı bu. Yani adam millet derlerse bu kabilenin reisi falan kişi herkes sanki cumhurbaşkanı diyor gibi. Hemen herkes sınırını bilir. Geldi Medine'ye Ömer bin Hattab'la görüşecek. Ömer bin Hattab Emirül Müminin nerede falan gösterdiler baktı. Bir deveye hasta bir deveye bakıyor. Bir övüyor bir bilmem ne içiriyor bakıyor ona. Bir baktı böyle dedi ya Emirül Müminin ey Emirül Müminin. Bu deve Müslümanların veznesine ait. Buradaki develer Müslümanlara ait. Müslümanların işçileri, memurları falan çok. Birisini gönderseydin sen gelseydin böyle önemli adamlarla görüşseydin böyle ne olacak milletin hali dertleri. Amar ibn Khattab ona dedi o derken Müslümanların köleleri çok. Dedi ben de Allah'ın kuluyum. O kul olursa ben de kuluyum. Yani ne fark ettiriyorsun aramızda? Yani o kul, o alçak biz onlar gibi değil miyiz? Ondan sonra baktığı içinde bu adam gururlu, bu adam beğenmedi. Ona da ders vermek istedi. Dedi in in attan in gel bana yardım et. Onu indirdi çalıştırdı onunla beraber. Deveyle. İlacını verecekler düzelsin bilmem ne. Neden indirdi? Tavazu öğretmek için. İnsan böyle hep üstten konuşmasın. Devamlı sınırını bilsin. Allah sana ne verdiyse bu dünyada Allah'tan geldi. Allah istediği anda hepsini çekebilir elinden. Mal olursa, ee, ne diyeyim sultanlık gibi, iş gibi, bilmem ne müdürlük gibi ne olursa olsun Allah istediği zamanda insandan bunu çekebilir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh mahsus çıkıyordu. Şu kölelerin yanlarına, hizmetçilerin yanlarına gidiyor. Yemek vaktinde onlarla oturuyor. Onlarla beraber yiyor sonra çıkıyor. Onların kalplerine, nefslerine teselli olsun. Emir Emirül müminin bizimle oturuyor. En yüksek adam bizimle oturuyor. Yani bir tek zenginler onun yanına yaklaşabilirler. Kabilerin isleri ama biz uzaktan bakacağız. Zayıfız. Yok öyle bir şey. Mahsus gidiyor onlarla oturuyor. Beraber yiyorlar, muhabbet ediyorlar, kalkıp dönüyor. Hem de en güzel huyu bunun da yemeğin önünde oturuyor, elini uzatmıyor. Onlar ellerini uzatmadan önce. Onlardan önce yemekte başlamıyor. Allah'ın vasfettiği gibi ezilletin alel müminin Allah sevdiği kulları nasıl vasfediyor ayette? Yuhibbuhum ve yuhibbunehu ezilletin alel mu'minin. İman edenlerin aralarında zeliller. Eizzetin alel kafirin. Kafirlerin üstü. Hayatta bir iman eden bir kafirle bir tutulmaz. Allah böyle istedi. Eizzetin alel kafirin. Kafirlerin üstünde, izzetliler kafirlerin önünde. Böyle zelil gibi yürümezler. Çünkü kafir tavazı mantığı, mantığı anlamaz. Bu adam mutavazı, bu adam yumuşak yürekli falan anlamaz kafir. Sen ne zaman böyle yaparsan diyor bu zayıf. O zaman onu vurabilirim. O zaman memleketini işgal edebilirim. O zaman yaparım ederim. Kafirin mantığı bu. Allah onu yarattı. Allah biliyor düşünecekleri nedir. Onun için Allah bize dedi ona da eğitim olsun sen üstte ol. O zaman oturur kafir. Düzgün olur eziyet etmez hiç kimseyi korkar. Ne zaman ipi sallarsan kafira eziyet etmeye başlar. Tarihte gördük, tarihi okuyorsak şimdiye kadar hayat gözüküyor. Kafirlerin mantığı nedir? Onun için Allah Azze ve Celle bu dini indirdi. Herkes bu dünyada mutlu olsun diye. Herkes bu dünyada mutlu olsun diye. Herkes adaletin gölgesinde yaşasın diye. Allah bizim dinimizi indirdi. Bir kere Amr bin Hattab bir sahabi gördü. Ubey ibn Ka'b. Belki herkes bu ismi duydu. Sahabeler çoktu. 20 bin sahabinden fazla. Ama en yüksek sahabelerin isimlerini devamlı duyuyoruz. En çok takvalı olanlar, Resulullah Aleyhisselam'ın yanında gezenler. Bunların isimlerini duyuyoruz. Zaten Ömer bin Hattab bir vali seçince onlardan seçiyor. Cahil birisi seçmiyor. Zengin birisi seçmiyor. Takvalı birisi seçiyor. Bunu gördü yürüyor millet arkasında gidiyorlar. Elinde devamlı Ömer Hattab sopa vardır. İhtiyacı çok oluyor ona. Hemen geldi bir tane yapıştırdı ona. Ubey ibn Ka'b radıyallahu anh bir baktı Ömer Hattab vurdu onu. Dedi neden böyle yaptın? Dedi sen önde yürüyünce bu sana fitnedir. Şeytan girebilir kalbine. Ben Ubey ibn Ka'b'ım. Onlar da arkada yürüyünce onlara zillettir. Bir Müslüman böyle bir başa zelil olmaması lazım. Kardeşsiniz. Ubey ibn-i Ka'b öbür Müslümanlarla kardeşler. Vali, normal Müslüman kardeşler. Dedi bu sana fitne. Onlarla beraber yürü. Onlar arkanda yürürse sen de yavaşla. Birisini çağır yanına çek. Muhabbet et ama böyle yürüyorsun önde. Bu Ömer bin Hattab'ın gözünde suçtur. Ömer bin Hattab bir kere düşünüyor, düşüneceklerini söyledi. Diyor bir keçi. Hem de keçi biliyorsunuz meymundan beter. En yüksek tepeye tırmanlayabilir. Diyor Dicle'nin kenarında kayarsa düşerse Dicle nerede? Türkiye'den suyu çıkıyor kaynıyor. Suriye'den geçiyor. Irak'tan denize iniyor. Amr el-Hattab nerede? Medine'de. 1500-2000 kilometre aralarında var. O kadar uzak bir yer düşünüyor. Hem de insan, Müslüman, kafir değil. Keçi. Bir keçi orada kayarsa ben düşünürüm belki Allah kıyamet gününde bana soracak. Ey Umar neden yolunu düzeltmedin ona? Bu kelime şimdiye kadar terdit ediliyor. Ya Umar lime lem tuabbed lehat tariq? Neden yolunu düzeltmedin? düzgün yol açmadın ona. Keçiyi böyle düşünüyorsa o zaman Müslümanlarla böyle davranırdı. Ömer bin Hattab Müslümanlar aç kaldığı zaman açlık senesinde Amr Ramada millet Müslümanlar aç kaldığı zaman o da aç kaldı. Millet doyunca doymadı. Yine düşünüyor yeter bu kadar. Müslümanların malı, Müslümanların parası. Tabi çok duyduk daha önceki derslerde. Onun çocuğun elinde bir dirhem bulunca öğrendi nereden? Beytmel Müslüminden geri döndürdü. Her şey yani bir dirhem. Sanki bir lira diyorsun çocukların eline böyle verilir. Almadı bu Beytmel Müslüminden. Demedi zaten maaşsız çalışıyorum yani maaştan sayayım falan. Kalbimin, kal, çocuğumun kalbini yapmayın onun elinden alınca. Hayır. Kendi kendime soruyorum. Kim bizden yaşlı bir kadın görünce bir elinde ağır bir yük varsa onu taşıyoruz, yardım ediyoruz, evine götürürüz, istediği yere götürüyoruz. Bir sevap kazanmak için hayatımızda kaç defa bunu yaptık. Kim bizden Müslümanlarla yumuşak bir şekilde konuşuyor, böyle mutavazı tebessüm ederek konuşuyor. Hiçbir Müslümanı üzmüyor. Kim bizden kalbinde bir şey hissederse hemen koşuyor, kendine bir terbiye ediyor. Şeytan girmesin, şeytanın yolunu kesiyor. Kim bizden her şey aklına gelince hemen tövbe ediyor. Bir kere kendine terbiye ediyor diyor. Çobandım. Teyzelerimin koyunlarında, koyunlarında çobanlık yapıyordum. Bir kere bahçeye giriyor diyor kendi kendine. Ey Omar, Allah'tan korkmazsan cehenneme gireceksin. Bir kere testiyi sırtına taşıyor. Hepsi kendine eğitim, terbiye, nefsini düzeltmeye çalışıyor. Hepimiz Ömer bin Hattab'ın medresesine gitmemiz lazım. Oradan öğrenmemiz lazım dinimizi. Bir kere Talha bin Ubeydillah Ömer bin Hattab'ı takip etti. Aynı Ömer bin Hattab yaptığı gibi Ebu Bekir zamanında. Hatırlıyorsanız al Hattab farkına vardı. Emirül Müminin. Tabi o zaman da Emirül Müminin de ismi değildi. Abu Bekir Sıddık halifete Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi. Her gün sabah namazından sonra gidiyor kayboluyor. Bir saat daha fazla sonra dönüyor. Dedi bakayım bu adam nereye gidiyor? Gitti takip etti Medine'nin kenarında bir çadıra giriyor çıkıyor. Onu bıraktı çıktıktan sonra Amr Hattab girdi. Yaşlı bir kadın gördü. Ama kadın. Dedi kim sana bakıyor, kim ne yapıyor soruyor. Dedi bir adam geliyor her gün sabahleyin. Benim çadırımı temizliyor. Benim unumu getiriyor, yemeğini yapıyor, bilmem ne, her şeyi bak, her şeye bakıyor. Kadını bir günlük hizmet ediyor kadında, kadına. Ertesi gün geliyor ama yaşlı kadın tek başında yaşıyor. Her gün ona bakıyor. Ömer bin Hattab o zaman dedi: "Et'abta el-hulefâ min ba'dika ya emir el Muminin senden sonraki halifeleri yordun. Neden yordun? Ebu Bakr Sıddık imanı nerede? Herkes yüksek olmak istiyorsa Ebu Bakr Sıddık gibi yapması lazım. E yani böyle bir kadın çölde ama olursa emir müminin gidecek onun yanına. Onlar on, bizi yordun ya Ebu Bakr. Ondan sonra o emir müminin olduğu zaman Talha bin Ubeydillah dedi bu nereye gidiyor? Takip etti baktı Medine'nin kenarında bir eve giriyor. Çıkıyor şüphelendi girmesinden. Yani sanki bir yanlışlık var. Bir girdi baktı aynı Ebu Bakır Sıddık yaptığı gibi Ömer Hattab yapıyor. Fakirler oturuyorlar, zayıflar bilmem ne. Geliyor, yardım ediyor, çalışıyor, her şeyi bitiriyor, çıkıyor. Ne dedi? Talha bin Ubeydillah dedi "A'faratu Umar'a tutteba'a ya Talha." Yani Ömer'in hatalarını takip edeceksin. <laughs> Hiçbir hata bulamayacaksın. Sen gidiyorsun diyorsun acaba ne yapıyor? Bir bakıyorsun tam tersi çıkıyor şerefli bir amel yapıyor. Kıymetli bir şey yapıyor. Sen düşünüyorsun ne yapıyor bu evde her gün giriyor bir bakıyorsun tam, tam tersi görüyorsun. اَعَثَرَاتُ عُمَرَ تُتَّبَعُ ya Talha Ey Umar sen neredesin? Vallahi çok ihtiyacımız var. Ömer bin Hattab'a ve onun gibi iman edenlere onlardan öğrenelim hayatımızı. Kur'an-ı Kerim'in ahlakını öğrenelim onlardan. Nasıl yaşıyordular biz de onlar gibi yaşalım. Yani Ömer bin Hattab gelirse bizim halimize bakarsa bilmiyorum ne yapacak. Eğer sahabelere sopayla dövüyordu bizi dövecek mi yoksa diyecek o kadar cahil insanlara bir bir medrese bir okul açayım onları oturtturayım her gün sabahtan akşama kadar imanı öğreteyim yoksa ne yapar yani bilmiyorum biz Allah bizi affetsin herkes bizden efedir herkes bizden bir tek efe değil kaba bir efe yani tebessüm etmeyi nadiren biliyoruz çok az tebessüm etmeyi biliyoruz genelde Allah bizi affetsin. Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor tebessumuka bi vecih ahikel mu'min sadaka. Müslüman kardeşinin yüzünde tebessüm etmen sadakadır. Bir gün cuma namazına gecikti Ömer bin Hattab. Sahabe kiram şaşırdılar. Yani bu bir insan imanı Ömer bin Hattab gibi gecikir mi namaza? E sabahtan cuma namazını beklemesi lazım. Beklerken baktılar geldi minbere çıkmadan önce özür diledi. Diyor benim elbisemi yıkıyordum hem de vallahi başkası yok bende. Şimdi ben düşünüyorum. Emirül müminin eliyle yıkıyor. Bu birincisi. İkincisi yemin ediyor başkası yok onun da. O Umar ibn el Khattab radıyallahu anh. Hatta tek elbise değil. Eski elbise. Bir kere okuyoruz. Hacdayken, taşlarken şeytanları onun elbisesinde diyorlar 14 yama vardır. Mescid-i Aksa'yı fethettiği zaman şu büyük ülke, büyük ordu, güçlü ordu, onun en büyük başı gidiyor oraya. Neyin üstüne bir gitti? En mükemmel atların üstüne mi ne? O zaman da eşeğin üstüne gitti. Tek eşek vardı. Onun hizmetçisi diyebilirim, kölesi diyebilirim e bütün yolda Medine'den Aksa'ya kadar yürüyerek mi gitti? Sırayla bir kere Emirül Müminin biniyor, bir kere yürüyor. Onun kölesi biniyor. Sıra denk geldi. Oraya varınca Emirül Müminin hizmetçi gibi eşeği çekiyor. O da kölesi atın üstünde. Baktılar 17 yama var elbisesinde. O zaman da Ebu Ubeyde ibn Cerrah bir kenara onu çekti dedi ne yaptın Ömer bin Hattab? Ne bu hal böyle geliyorsun emiril müminin? Rahipler böyle mi seni görecekler? Dedi senden sonra bu kelimeyi söylerse ya Ebu Ubeyde. Yani devamlı elinde sopa var. Herkese cezasını veriyor ama Ebu Ubeyde'ye vuramaz. Ebu Ubeyde çok çok çok büyük bir sahabi. <clears throat> Dedi senden sonra bu kelimeyi söylerse ne yapacağımı bilirdim. Ondan sonra dedi nahnu kavmun a'azzanallahu bil İslam. وَمَهْمَ بْتَغَيْنَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ اَذَلَّنَ Allah. Biz İslam'ın gölgesinde izzetli olduk. İslam bizi yükseltti. Şimdi yükseldikten sonra, para çoğaldıktan sonra, ordu güçlendikten sonra izzeti ondan bekleyeceksek Allah'ın elinde bizi zillet etmeyi, zelil oluruz tekrar. Bizim yolumuzu değiştirmememiz lazım. Ebu Ubeyde dedi yanlış beni anladın. Şimdi bu rahipler Biliyorsun nasıl yaşıyordular üstte. Seni görünce belki Müslüman olamazlar. Derler emir-i müminin bu halde yaşıyorsa bizim halimiz ne olacak? Yani ben korkuyorum onlar küfre dönmesinler. Yani bu böyle düşündü Ebu Ubeyde bin Cerrah. Ömer bin Hattab budur. Ömer bin Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talebesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaşadı. Ebu ile devamlı Resulullah Aleyhisselam nereye giderse onunla beraber. Nereden dönerse beraber. Ne yaparsa. Bir kere Resulullah Aleyhisselam'ın yanına girdi. Baktı Resulullah Aleyhisselam bir kilimin üstünde yatıyor. Kilimin izi Resulullah Aleyhisselam'ın yüzünde, elinde falan. Yani belli. Biliyorsunuz nasıl izler çıkıyor böyle kalın şeylerden falan. Üzüldü Ömer bin Dedi ya Resulallah. Allah seni ne kadar seviyorsan böyle yatıyorsun. Bu haldesin. Kisra ve Kaysar. Kisra Faris'in en büyük adamı. Kisra ona denirdi. Kral kelimesi gibi. Kaysar Rumların kralı. Nasıl yaşıyordular? Onlar ipeğin üstünde yatıyorlar. Hayatları ne kadar yumuşak. Sen Allah'ın Resulü böyle yatıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona öğretti. Öğretmen konuşuyor. Dedi ya Umar onlar dünyayı kazanırsa biz ahireti kazanırsak bu iyi değil mi sana göre? Uygun değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umar bin Hattab'a ve bize ve her insana öğretti. Kon fi dunya ke enneke garib ev abiru sebil. Hadis-i şerif. Dünyada yabancı gibi yaşayacaksın ya da bir yolcu gibi yaşayacaksın. Şimdi bir yolcu Türkiye'den geçerken ya da geldi bir mal almaya. Hayatın da parasından alır bir ev satın alır bir şey yapar. Yoksa parasını memleketine saklıyor. Memleketinde yapar. Her iman eden her Müslüman memleketi cennettir. Parasını oraya biriktiriyor, oraya gönderiyor. Sadaka veriyor, bir şey iyilik yapıyor, yardım ediyor. Evleri olur orada. Bu dünya hedef değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bu dünya Keenneke garib, yabancı gibisin. Bir yabancı bir yerde hiç temelli oturmayı düşünmez. Bir şey oradan almak istemez. İlle memleketinde, bizim memleketimiz Resulullah Aleyhisselam bize öğretiyor cennettir. Ev abiru sebil ya da bir yolcu gibi olacaksın. Umar bin Hattab radıyallahu anh bunu iyice anladı. Onun için onu, onu yaşadı. Biz de anlamaya başlayalım. Bu hayat geçici bir hayattır. İman eden kendini bu dünyada her şeyden mahrum eder. Evini kurmak için cennette. Ama sanmayın iman eden kendini mahrum edince haramdan yani mutluluktan mahrum oldu. Yoksa Allah onu devamlı rezil zebil bırakır. Tabi'in zamanlarında bir alim parası vardı. Güzel bir at üstünde biniyordu, gidiyordu bir Yahudi dilenci gördü. Bir baktı ona o ne kadar güzel hayat yaşıyor. Krallar gibi o Yahudi dilenci. Dedi nasıl böyle yaşıyorsunuz siz biz de böyleyiz. Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Dünya sicnul mu'min ve cennetul kafir. Dünya iman edenin hapishanesidir. Kafirin cennetidir. E sen cennette yaşıyorsun ben hapishanede yaşıyorum gibi dilencilik yaparken şu cevabı nasıl aldı? Bunu anlamamız lazım. İman eden devamlı mahrum olacak değildir. Ama haramdan uzaklaşıyor. Dedi bu dünya beni bu halde görüyorsun. Bu benim hapishanem. Cennete göre. Cennete gidince derim Allah'ın izniyle. Dünya ne kadar kötüydü. Ne kadar pisti ya cennet o kadar güzel. Nasıl orada yaşıyordum? Bu hapishane gibi bana geliyor. Sen ateşte yandığın zaman bu dünya senin cennetin oluyor. Bu fakirlik, bu dilencilik yanma, yanmak, yanmaktan daha iyi. Yanınca sen dersin o ne kadar güzel hayatım vardı. Kaldırımda oturuyordum elimi uzatıyordum. Dedim bu senin cennetin çünkü cehenneme gideceksin Müslüman olmazsan. Bu benim hapishanem cennete gidince onu çok kötü görürüm. Ölçü budur. Onun için Allah'a dua ederiz. Allah dünyayı ellerimize versin, kalplerimize sokmasın. Kalplere girerse insan kayabilir. Ama eline girerse ne kadar zengin olursa olsun. Çünkü bu parayı yerinde kullanacak. Yardım edecek. Sadakalar verecek. Güzel bir hayat yaşayabilir. Sen ölmeden önce kabire istediğin kadar parandan gönderebilirsin. Ama öldükten sonra bir kuruş gönderemezsin. Ölmeden önce her sadaka senden önce kabrine varacak. Orada cennetten bir bahçede yaşarsın. Çünkü iyiydin, veriyordun, yardım ediyordun. Cennette de bulursun. Ama öldükten sonra ne kadar mal biriktirirsen şu maldan hiçbir şey sana gelmeyecek. İnsan bu dünyada ne kadar mal biriktirirse, ne kadar bankalarda, parası yükseltirirse, çoğaltırsa bu dünyada dünyadayken sadece yiyecekleri alıyor ve giydiklerini. Vallahi param bin elbiseye yetiyorsa, bin elbise alabilirsem paramla bir tanesinden fazla giyemem. Ne kadar yemek alabilirsem bir midem, midemin sınırından fazla yiyemem. O zaman insan ne olursa olsun az bir şey dünyadan alıyor. Öbürleri biriktiriyor ondan sonraki alanlara miras gidiyor. İstersem şu mirası çocuklarıma gönderirim, istersem bu parayı gönderirim kabrime orada rahat yaşayabileyim diye. Bir adam Arabistan'da zengin şeyh El-Arifi bunu anlatıyor. Ama adam Allah hidayet versin eli böyleydi. Ne sadaka ne bir şey biliyor. Vefat ettiği zaman Şeyh El-Arifi anlatıyor diyor çocukları üç tane olanlar oturuyorlar ben bütün bıraktığı parayı söylemiyorum. Çocukların nasipleri oğlanların nasipleri daha kızlar ne aldıysa kadınlar başkaları söylemiyorum. Bu oğlanlar herkese nasibi çıktı mirastan 30 milyon. 30 milyon. Yani hayatında çalışmazsa oturursa harcamaya para bitmez. Tabi herkes taziyede oturuyor, ağlıyor, düşünüyor. Kalpler biraz yumuşak oluyor. Dedi bu fırsatı kaçırmayın. Ne düşündü? Olanları üçü topladı. Dedi babanızın ruhuna bir cami yapalım. 30 milyondan herkesten 200 bin alalım. 600 bin bir cami yapabilir. Hemen bir niyet edin. Yarın yarından sonra size uğrarım. Bu parayı bana verirsiniz isterseniz ya da başka birisine inşaata başlayalım. Falan yerde güzel bir arsa var falan konuşmaya başladı. Onlar herkes böyle yapıyor kardeşlerine. 30 milyondan 1 milyon istemedi. 1 milyondan %20'si. 200 bin. Yani herkese 29 milyon 800 bin cebinde kalacak. 30 milyon babasından aldı 200 bin babasına geri vermek istemiyor birbirine baktı. Ha abi ne diyorsun? Öbürü de üçüncüsüne baktı. Sonra birisi dedi hoca Allah razı olsun nasihat ettin biz işimizi biliyoruz. Dedi biliyorum işinizi biliyorsunuz ama şimdi hemen hemen yapalım unutmayalım bunu sonra dünyanın işleri bilmem ne. Dedi hoca Allah razı olsun sen güzel konuşuyorsun inşallah biz daha fazlasını veririz ama biz biliriz biz biliriz. O kadar konuştu hoca onlarla hiç kimseden bir kuruş çıkmadı. Peki bu adam bir tek olanlara 90 milyon verdi. Kendine bir cami yaptıysa kendine cennette bulsun onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor men bena lillahi beyten ben Allahu lehu beyten fil cennet. Kimse Allah için bir ev yaparsa cami Allah'ın evidir. Allah ona cennette bir ev yapar. Kendine 600 bin çekseydi ölmeden önce bir cami yaparsa. Çok mu? Bu 90 milyon olanlara giden paradan. İnsan ölmeden önce parasından bir şey Allah için çıkarırsa o onu aldı cebinde kaldı. Öldükten sonra bulacak kabrinde ahirette de. İnsan demesin param yok. Ne cami yapmayı ne bilmem ne. Ölçü para çokluğunda değil. Ölçü oranda. Birisi çok zengin. Yüzde bir parasından çıkarırsa belki bir milyon. Öbürü çok fakir. Yüzde elli çıkarırsa elli lira çıkabilir. Şu elli lira terazide şu bir milyondan fazladır. Neden? Umar bin Khattab diyor bir kere Resulullah sellem sahabelerden yardım istedi savaş için. Umar bin Khattab bir düşündü şu anda param Ebu Bekir Sıddık'tan fazla. Şimdi onu geçebilirim. Bir baktı Osman bin Affan o da Ömer Hattab'tan daha zengin. Büyük para getirdi Resulullah Aleyhisselam'a yardım getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi çocuklarını niye bıraktın ya Osman? Dedi paranın üç, e, üçte biri ya da dörtte e, üçte ikisi ya da dörtte üçü unuttum. Ömer bin Hattab parasını koyunca dedi ey Ömer ne bıraktın? Dedi paranın yarısı Osman'dan fazla. Ebu Bakır Sıddık daha az getirdi. Hepsinden az. Resulullah Aleyhisselam ona soruyor. Ey Ebu Bakır ne bıraktın eşine çocuklarına? Diyor Allah ve Resulünü onlara bıraktım. Allah Azze ve Celle bırakmaz onları. Ölmezler. Gönderir onlara. Ama şimdi Resulullah Aleyhisselam para istiyor yardım cihat için. Tüm parasını getirdi. Öl şu para çok mu az mı değil. Ne kadar verdin? Yüzde on mu? Yüzde yirmi? Yüzde üç? Onun için hiç kimse demesin param yok. Bir lira cebinde varsa bir lira verebilirsin ona. Aişe Ummul Müminin güzel bir ders bize verdi. Bir hurma. Fakiri gördü, elinde yiyecekti. Bir baktı fakiri görünce hemen ona verdi. Yanındaki duran kadınlar dediler bir hurma ne faydası olacak yani? Bir insanı yani bir insan değil bir çocuğu doyuramaz. Ne bir hurma veriyorsun Dedi kaç zerre içinde var? Allah Azze ve Celle diyor bir zerre kadar insan verirse ona verecek. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَى Hayır bir zerre kadar hayır yaparsan onu göreceksin. Peki bunun içinde kaç zerre var? Onları hesaplayalım ne kadar büyük sevap. Ölçü budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ittakun nara velev bi şıkkı temra. ateşin aranızda siz ve ateşin aranızda bir perde koyun yarım hurma bile olsa. Yok demesin insan. Yarım hurma sadaka versin bu onu ateşin cehennemin ateşini korur bu yarım hurma. Cehennemin ateşinden koruyabilir. Krallar Arabistan'daki krallar Feysal'dan sonraki bir kral geldi adı Halid. El Melek Halid. O 74 ya da 75 senesinde hatırladığım gibi. E, Şeyh İbn Efem'in yanına gitti ziyaretine girdi. Ev çok basit. Kerpiçten yapılan bir ev. Eşyaları çok az. Şu büyük alim. Ona dedi senin misafirlerin hepsi büyük adamlar oluyor. Yüksek insanlar, alimler. Sana güzel bir ev alacağım, eşyası falan. Hoca ne dedi ona? İstemiyorum derse ona ağır gelecek. Zaten kral bilmem ne. Dedi benim evim var falan mahallede. Yakınlar da oraya taşınacağız. Sustu kral bir şey demedi. Evim var diyor ne diyecek? Talebesi biliyorlar. Hoca hayatında yalan söylemez. Evi yok bir şey yok. Nasıl onlara krala diyor evim var? Kral gittikten gittikten sonra dediler hoca Evin nerede diyorsun evimiz var? Dedi mezarlık orada değil mi? O temelli ev. Oraya taşınacağız. Ölünce oraya götürecekler bizi. Orada burada bu dünyada 50 sene yaşayacaksam Allah bilir kaç bin sene orada yaşayacağım. Evin eşyasını gönderiyoruz oraya. Bir şey evinden alınca, sadaka verince orada onu bulacaksın. Bu mantıkla yaşıyordular, böyle düşünüyordular. Allah onlara rahmet etsin. Bir kere Ömer bin Hattab evine girdi. Açtı. Eşine sordu. Bir şey var mı yiyelim? Bir tabak gösterdi. Dedi sadece bu tabak vardır. Tabağın içinde hurma vardır. Geldi yedi hurmadan. Sonra korktu dünyanın fitnesinden. Doyduktan sonra elhamdülillah dedi. Sonra Allah'a dua etti. Dünya ona fitne olmasın. Allahümme la teftinna bihâzihi dünya. Bu dünyada ya Rabbi bize imtihan etme, fitne olmasın. Şimdi bizim halimizde on çeşit yoksa yemekte insan üzgün oturur. Belki dilini de uzatır, biraz konuşur. Beğenmez. İman edenin hayatı Allah'ın takdirini kabul edecek, sevinecek, Allah'ın nimetini görecek, şükredecek Allah diyor le in şekertum le ezidennekum. Eğer şükrederseniz daha fazlasını veririm. Böyle diyor Rabbimiz. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.